Trước khi học, chúng ta sẽ đảnh lễ Đức Phật bằng niệm Nam Mô sa ba lần. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Nam Mô sa ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Um, and then now we would like to make an offering. Hmm. Cô đọc tiếng Anh xong rồi Phúc sẽ đọc tiếng Việt nha Phúc. Mọi người xin đọc theo phần tiếng Việt cho tác ý, cho được rõ ràng và mạnh mẽ, cho có phước báu ạ. request um, request for making an offering of allowable requisites to maintain Venerable Bante, we would like to congratulate for your one more Vasa in the Sasana and thank you for your dedication in teaching the Noble Dhamma in such details and clarities to us. On this occasion of the end of Vasa, in order to avoid the sufferings of samsara and to cultivate wholesome karma, fulfilling parami, Today, we are a group of 83 devotees and families would like to respectfully offer Bante the allowable requisites have the value equivalent to 3,530 US currency. Please kindly accept our donation. We shall wash it to your kapilla at the monastery, Mr. Chau. Whenever Bante needs something, Please tell Kapiya he will arrange and offer it to Pante. May this wholesome deed be a good cause for destroying all the things that lie dormantly in our mind, and may we realize the Nibbana. On the way to Nibbana, may this merit protect us from the retribution of unwholesome deeds done in the past we realize the Dharma that Bante had realized as possible. Uh, uh, Sadhu, sadhu, sukhi, Okay, so we, devotee would like to to read in Vietnamese. So, so Bante, please allow them to read in Vietnamese. Kính bạch ngài, chúng con xin cúng dường so, ngài. so you, should change your wish one of the wish to, to get nirvana only should not to uh, to know the dharma which the Bande know should be more than Bande. <laughs> okay, Bande. It is uh, a kind of wish in front of Arahanta. <laughs> oh. Uh, yeah, do so. Oh, oh yes, Ante. Mm. Yes, Ante. Uh, So my, should I read again? Now you in the Vietnamese, you can change. Yes, Vante. À, ừ. về phúc đọc nhưng mà đến cái phần mà xin cho chứng ngộ những pháp mà ngài đã chứng ngộ trong ngày gần nhất á, thì ngài nói đừng có đọc như vậy thì mình thường cái câu đó là để đọc trước vị a la hán thôi <laughs> cho nên là à, mình đừng có đọc đó mà chỉ nguyện niết bàn thôi ha tức là bỏ cái câu đó câu cuối cùng ở phút ha yeah. Dạ. Kính bạch Ngài, chúng con xin chúc mừng Ngài vừa thêm một tuổi hạ trong giáo pháp. Và xin Ngài đã và xin tri ân Ngài đã hết lòng giảng dạy giáo pháp cao một cách rõ ràng chi tiết của chúng con. Nhân dịp Ngài vừa mãn hạ để tránh khỏi những nỗi khổ đau trong sinh tử luân hồi và vun biện pháp ba la mật. Hôm nay chúng con gồm ba gia đình thí chủ xin cúng dường xin cúng dường đến ngài các vật dụng hợp luật có giá trị tương đương 530 đô la Mỹ xin ngài từ bi hoan hỷ chấp nhận sự cúng dường này cho chuyển các giá của ngài ở truyền viện và anh cung bất cứ khi nào ngài cần một vật dụng nào xin ngài báo cho các giá anh sẽ sắp xếp và dâng lên ngài ạ à phong phước này của chúng con xin làm nhân duyên để đoạn tận mọi phiền não ngủ ngầm nơi tâm và chứng ngộ niết bàn trong ngày vị lai. Uh, okay. Yes, Shall we start? So now we finished it. Sama uh, Sambodo. So today we will teach Vajja uh, Charana Sambano. Mm -hmm. it means uh, because of this and that reason, which we will explain later. so means that the Buddha. Vajracharana Sampanno is Vajracharana Sampanna. The Buddha is charana Sambandha, the one who endowed with the Vijaya uh, and Charana. Sambandha is uh, the one who endowed with. Vijaya is Vijaya, knowledge. Charana is a conduct, practice. So the Buddha is uh, the one who endowed with the Vajja and Charana. So not just the knowledge, together with the practice, together with the Charana. So Vajja is knowledge. By knowledge, the Buddha will know which is beneficial or which is not beneficial. Yes. Fine, Sarana. Oh, okay, you were translate. okay, I'm gonna continue the little bit. Bancharana. Uh, if charana is increased, it is uh, becoming karuna. Karuna is the highest of charana. So pancharana what is to remove unbeneficial things um, to put in beneficial things, Okay. Just one thing. Sau khi cúng dường thì Ngài chúc phúc cho tất cả các thí chủ à, những điều an lạc, tốt lành và Ngài chúc cho tất cả thí chủ sớm đắc được Niết Bàn tối thượng. Và hôm nay Ngài tiếp tục giảng bài giảng về ân đức Phật. À, hôm trước chúng ta đã học xong về ân Đức Sampano ân à, Đức Sama Sambuddha là ân Đức chánh đẳng chánh giác hay còn gọi là chánh biến tri hôm nay chúng ta học qua ân Đức Vichacharana Sampano là ân Đức Minh Hạnh Túc có câu Pali mà mình hay đọc để tán dương ân đức Phật đó là Itipiso Bhagava à, Vichacharana Sampanno tức có nghĩa rằng Đức Thế Tôn ấy là người có danh hiệu là bậc minh túc. À, tại sao ngài được gọi là bậc có đầy đủ trọn vẹn cả trí tuệ và đức hạnh chữ minh là vicha có nghĩa là trí tuệ và charana là đức hạnh hay các hạnh lành và Sampano là người được trang bị đầy đủ. Như vậy, Vichacharana Sampano là người có toàn vẹn về minh và hạnh. Một vài người thì có thể có trí nhưng họ lại không có sự thực hành nên không có hạnh. Những người khác có thể có giới hạnh và đang thực hành nhưng lại thiếu trí. À, với Đức Phật thì Ngài có đầy đủ cả minh lẫn hạnh. Vì thế mà Ngài là bậc minh hạnh túc. Đối với Vicha là trí tuệ thì ngài biết được những gì lợi ích và không lợi ích còn đối với hạnh à, hạnh là sự thực hành sự thực hành được phát triển trọn vẹn và đạt đến đỉnh cao nhất đó chính là à, đặc tính đại bi karuna và với tâm đại bi này thì ngài có thể làm xóa mờ những gì không lợi ích à, và đem lại những điều lợi ích cho thế gian yes. So some teachers may have a wager, but no, not so high. But uh, they don't have a karuna, compassion. Một số vị thầy thì họ có à, trí tuệ nhưng không có cao lắm, à, nhưng họ lại không có tâm bi. Some may have a karuna, compassion, wanted to help people but no waiter, which also cannot work. Một số lại có tâm bi, tâm từ bi là muốn đỡ chúng sanh nhưng lại không có trí tuệ, cho nên sự giúp đỡ đó nó lại không có lợi ích lắm. So if someone wanted to help, help other people, need to have a knowledge, and need to have a compassion. Như vậy, nếu một người muốn giúp những người khác thì người đó cần phải có trí tuệ và phải có từ bi. So because of this uh, we have to teach uh, Buddha's teaching. Uh, co- like a uh, copying Buddha's knowledge. <laughs> vì vì lẽ này mà chúng tôi phải dạy giáo pháp của Đức Phật bằng cách copy những gì Đức Phật dạy mà thôi. Okay. So now we will learn what is a Vicha. Bây giờ chúng ta sẽ học Vicha, minh là những gì? Uh, according to Vyabhava Sutta, there are three types of Vicha. According to Ambata Sutta, there are eight types of Vicha. Theo như trong kinh Bewa Beva uh, thì có ba loại minh và theo trong kinh Ambata thì có 8 loại minh. So what are three? Bu, di, a. We, we make a short form. Bu, di, a. Bu means uh, Pope Niwasa no Sadijnana. So remembering past lives, which we have stayed, it is a Pope Niwasa no Sadijnana. Next one is uh, Deva Chakku, divine eye. Can see all things, beings, near or far, small or big. Number three, ah, Asavakaya Jnana. Asavakaya Jnana means uh, the knowledge of destruction of chains, Asava. It refers to Arahata Mega Jnana by practicing Vipassana can improve. So pu di a, obeni wasa debateku and asawakya Và theo phân loại ba loại minh này thì chúng tôi làm thành ba chữ ngắn để chúng ta có thể dễ nhớ đó là pu di và a pu này là gì pu này có nghĩa rằng pu pe quá nha pu pe ni wa sa nusati nha na tức là túc mạng minh đây là một loại thần thông hay là một loại loại minh là một loại trí có thể biết được kiếp sống quá khứ có thể biết được kiếp sống quá khứ nhiều đời sống khác nhau và loại minh thứ hai là Dipa nha na là thiên nhãn minh có thể nhìn xa nhìn gần nhìn những cảnh giới khác nhau ừ, vân vân và loại thứ ba là Asavakaya Nhana là lậu tận minh đây là liên hệ đến đạo quả arahant và đạo quả này có được là do sự thực hành thiền vipassana. So it is uh, three types of vidya which the Buddha have. Như vậy đó là ba loại minh mà Đức Phật có được. So if someone can see past lives, in which life what we have done, good or bad, after that uh, which life after that which life how is the connection uh, we know everything those people are very knowledgeable nếu một người nào đó có thể thấy được các cái kiếp sống quá khứ à, có những kiếp sống tốt có những kiếp sống không tốt và có sự liên hệ giữa những kiếp sống này với nhau là những kiếp sống à, thấy được sự nhân quả của những kiếp sống này với nhau thì những người này là những người rất có trí tuệ. If someone cannot know about the past life, this knowledge is only in the present life. So it is very narrow, it is very small. Nếu một người nghi ngờ về các kiếp sống quá khứ thì trí tuệ của người ấy chỉ giới hạn trong kiếp sống này mà thôi và loại trí tuệ như vậy rất là hạn hẹp rất là giới hạn so even in one family some people are beautiful healthy strong uh, like that some are not this is because of past cause so if we don't know those things So knowledge are very limited. Ngay cả trong một gia đình cũng vậy, những thành viên trong gia đình cũng có sự khác nhau. Một số người thì đẹp, trẻ, khỏe mạnh, thông minh, tốt, mọi việc tốt, đẹp hết. Còn một số người thì không được như vậy, như là xấu xí, bệnh tật hay là kém thông minh hơn. Và sự khác biệt này nó đều có những cái nguyên nhân từ trong quá khứ. Và nếu chúng ta biết được những cái nguyên nhân này trong quá khứ thì đó là một loại trí tuệ rất là tốt, rất là quý. So, next one is divine, divine eye. Can see every being, near, far, small or big. The world is open for him. So, because of this, the Buddha can teach everything. So, because of this, uh, if someone don't know not have divine eye. So his all her knowledge very limited. Và trí tuệ thứ hai, minh thứ hai là Dipachakkunyana là thiên nhãn minh. Với thiên nhãn này, Đức Phật có thể nhìn thấy ta, nhìn thấy gần, nhìn thấy những chúng sanh ở những cảnh giới khác vân vân và thế giới được rộng mở ra đối với ngài do vậy mà đức phật có thể biết tất cả mọi thứ và có thể biết và có thể dạy được tất cả mọi thứ nếu một người chỉ thấy bằng mắt thịt mắt trần thì thế giới này rất hạn hẹp đối với người ấy do vậy trí tuệ của người ấy cũng rất là hạn hẹp So next one is asawa kayanyana, the destruction of asawa. What are asawa? Kama asawa, it is a greed. Goa asawa, also greed. or attachment to the like jhana Brahma lives. Kamaswa is uh, the other greed, like uh, we want to eat, we want to see, something like that. It is a kamaswa. Seeing object, uh, hearing object, smelling object, eating object, uh, touching object, if we attach to, it is a karma sawa. is a, uh, like a jhana, attaching into the jhana, Brahman lives, it is Bodhasowa. Both are greed. Datasowa is a wrong view. Avajasowa is ignorance or delusion. There are four types of asawa. So when we got this four, let's say asawa. Asawa means uh, uh, long time, long, long times. Uh, originally, asawa is alcohol. So to make alcohol, uh, like sweet things, rice, uh, have to keep together long time. After keeping a long time, become alcohol. It is also one. So these are four, uh, greed, greed, uh, wrong view, ignorance. Those are long, long times ago. Let's say in the beginning of samsara, in our body, we we had a hat or we have hat, So become like a uh, tox, toxin. So because of this, uh, to distract, to remove that, very difficult. Only after having, after becoming arahanta, with the arahanta. Megaplan knowledge can remove that totally. Because of this, this it is called the destruction of taints. this destruction of asawa. <coughs> so we always make wish, asawa kaya wahang hodu, idame bonya, asawa kaya wahang hodu. So because it's difficult to destruct, difficult to remove. So it is like toxin talks. Occasionally, it will appear. Uh, greed sometimes appear, wrong view appear, ignorance appear occasionally, because uh, those are in our body. So if we can distract those things with knowledge, it is a very wonderful. Life have become very stable. So no fear, no dependence on anything. so really freedom. If we have a greed, we have attachment to it, we have delusion, and we cannot have a freedom. We are dependent on something. So people or someone can disturb. Okay, this is called the destruction of knowledge. destruction of uh, tanks. um, và minh thứ ba đó là lậu tận minh Asawakaya xin lỗi Asawa à, uh, Wicha Asawa Asawakaya Nyana Asawakaya Nyana The same as Arahat Dhammaka Nyana Asawakaya Nyana là lậu tận minh và đây là một loại trí tuệ có thể loại bỏ bứng gốc tất cả những cái lậu hoặc phiền não nhiễm ô trong tâm thức và những lậu hoặc này là gì chữ a sau á nguyên nghĩa của nó là rượu à, thì khi người ta muốn làm rượu người ta sẽ để một cái chất ngọt gì đó ví dụ như trái cây trong đó có chất ngọt để trong một thời gian lâu ủ ngâm vân vân và nó sẽ lên men nó sẽ thành rượu tương tự như vậy những phiền não ô nhiễm mà chúng ta đã ủ lâu đã đem theo suốt trong thời gian dài vô tận trong sanh tử luân hồi này nơi thân tâm của chúng ta thì nó được gọi là lậu lậu hoặc nó giống như là những cái men rượu vậy đó bốc mùi và như là những cái thứ ô nhiễm dơ bẩn đã lên men cho nên nó có cái chữ gọi là asawa và để bứng gốc được những cái tâm phiền não này rất là khó à, có tổng cộng là bốn loại lậu hoặc đó thứ nhất là dục lậu kamasawa là những sự ham không muốn tham tham muốn dính mắc đối với những đối tượng của à, ngũ trần à, ngũ dục như là mắt muốn thấy cảnh đẹp sắc đẹp tai muốn nghe tiếng hay lưỡi muốn nếm vị ngon mũi muốn ngửi mùi thơm vân vân và thứ hai là qua là hữu lậu là sự dính mắc vào thiền định và những tái sanh ở những cõi trời phạm thiên đây cũng là một loại dính mắc và một loại lậu hạt thứ ba là kiến lậu là dính mắc vào những tà kiến những hiểu biết sai lầm và thứ tư là vô minh lậu avijja sawa là uh, những sự là sự tối tâm mơ mề à, xin lỗi mê mờ đối với sự thật và bốn lậu hạt này rất là khó bứng gốc um, chỉ có thực hành vipassana đạt tới đạo quả arahant thì mới có thể bứng gốc hoàn toàn những lậu hạt này trong tâm thức Ừ. và do nó rất là khó bứng gốc danh do vậy mà mỗi lần chúng ta làm việc thiện gì đó chúng ta thường hay nguyện ý idam me bu nhân asawakaya wa hăng hốt tú tức là nguyện cho phước báu này là nhân duyên để con có thể bướng được bướng trừ những lậu hoặc trong ngày vị lai đó là vì nó rất là khó để diệt tận và do vậy, nếu ai có thể bướng gốc được hay đoạn tận được tất cả những lậu hoặc này thì đó là một điều tuyệt vời, không gì hơn. À, vì không có nó trong tâm thì một người được hoàn toàn giải thoát, một người được hoàn toàn tự do và thoát khỏi tất cả những sự ràng buộc, sự dơ bẩn, sự nô lệ, à, sự trói buộc. À, vì nếu có nó trong tâm thì một người không thể nào được tự do luôn luôn bởi bị phụ thuộc bởi điều này bởi người kia bởi sự việc kia do có tham ái do có dính mắc cho nên luôn bị trói cột do vậy mà để đoạn được lậu tận này thì đây là một điều tuyệt vời nhất so uh, we will go next one eight types of vijja eight types of vijja is uh, six vijna Uh, and the vipassana jnana and the monomyeti jnana. You add the vipassana and monomyeti, so become eight. Và chúng ta đi tiếp theo đến cái phần phân chia minh này thành tám Đó là sáu loại thần thông và à, tuệ minh sát và manomayi manomayi dinyana thế yeah, dạ, mình à, và đây là một gọi là thần túc thông thần túc thông tuệ minh sát và lâu sáu loại thần thông khác thì trở thành tám minh yeah, à, first of all we will explain vipassana <laughs> what is a vipassana vipassana number one discerning rupa for example this body have a rupa 28 or 27 for the men 27, for the men, women 27. So why is it different? So 28. So descending rupa. Number one. Number two, descending nama, mentality, mental body. Number three, descending cause and effect. What are the causes of materiality, mentality? Number four, rising, arising, and perishing, you may contemplate as a nature, dukkha, anatta. So it is a vipassana knowledge. It is a, a kind of vajja. Mm. if it is increased, you will see nibbana. You will have a megaphala knowledge. Yes, Và chúng ta sẽ học về tuệ thứ nhất hay là minh thứ nhất là vipassana nhana là tuệ minh sát minh sát trí ừ, ừ, thầy sẽ giảng về vipassana nhana là gì đầu tiên là trí tuệ phân biệt được sắc pháp sắc ở đây có nghĩa là vật chất à, cụ thể là trong thân của chúng ta chúng ta phải phân tích được phải thấy được tổng cộng có 27 loại sắc pháp trong thân người nữ 27 loại sắc pháp trong thân người nam về giữa người nữ và người nam khác nhau một loại sắc pháp như vậy tổng cộng lại thì có 28 loại sắc pháp trong thân nói ngắn gọn là như vậy và thứ hai là chúng ta phải phân tích được nam tức là phân tích danh hay là tâm thức những tập hợp của tâm thức gồm có những tâm và tâm sở gì chúng ta phải phân tích được hết thứ ba là chúng ta phân tích nhân và quả hay là duyên khởi tức là sự tập khởi nguyên nhân nào mà sanh ra thân và tâm này chúng ta phải phân tích được tức là phân tích các kiếp sống quá khứ và thứ tư sau khi đã phân tích hết những ba cái đề mục bên trên thì chúng ta sẽ thấy cái sự sanh và diệt liên tục của những đối tượng này và quán nó như là vô thường khổ vô ngã thì lúc này tuệ vipassana trên khởi và nếu tuệ này chín mùi thì một người có thể đắc đạo quả và thấy niết bàn như vậy lúc này vipassana nhana được gọi là ừ, một loại minh yes, okay. Okay, if you want to have a vipassana jnana, uh, if you want to have a right view, so you may read the 40 dot, 40 dot teaching before I, I have a thoughts not in Vienna, but somewhere, also have some writing. So it is good to read. And they write in English? Yes. Maybe Sally will make help. Okay. Mm. So we may ask her to you... translate. Mm, mm -mm. Và nếu các bạn muốn có được tuệ minh sát này và có chánh kiến, sự thấy biết đúng đắn về chân đế thì các bạn nên đọc thêm về 40 tô 40 tô là cái cách thấy theo à, phổ vô thường vô ngã thầy đã dạy cái bài này rồi nhưng mà không phải dạy ở Việt Nam mà thầy có viết sách luôn và trong tiếng Anh thì có thể là cô Vira đang có thì à, chúng ta sẽ yêu cầu cô Vira dịch để cho mọi người có thể đọc được ha. So, for example, if you think yourself beautiful or handsome, It is opposite of vipassana. Ví dụ như uh, like uh, fondness, uh, no attractive, it is a vipassana. Ừ, nếu mà các bạn tự nghĩ rằng tự cho rằng mình là đẹp trai hay đẹp gái thì đây là nó đang đối nghịch với trí tuệ vipassana nó là gọi là tà kiến à, vipassana là chánh kiến thì đó là tà kiến bởi vì cái thấy của vipassana là thấy à, là sự bất tịnh thấy tính chất bất tịnh thấy cái tính chất không hấp dẫn của danh sắc okay so uh, there are many explanations of that you can read so next one is a monomyati jnana monomyati mano is mind maya is mate uh, it is power mind made power I make power knowledge. So it is a kind of power, psychic power, uh, one part of psychic power, but uh, here uh, take out separately. So it is creating many bodies, like a hundred body, thousands of body, the same person. So can create with that knowledge. Uh, so it is a monomyadi jnana. Minh thứ hai là Mano Maji Jnana là một thân tạo ra nhiều thân. Đây là một trí của chư Phật mà dựa trên trí này Ngài có thể tạo ra um, từ một thân tạo ra 100 thân, 100 ngàn thân và những thân này là do tâm tạo và à, thường trí này cũng nằm trong à, các loại thần thông và cũng nằm trong sáu thông nhưng mà ở đây thì lại tách riêng ra thành một loại minh. Yes. So for example, when the Buddha teach a Vidhamma in the dual so have to teach the whole three months continuously. For the dewas, it is no, no problem. They are very healthy, can sit just one sitting. But uh, Buddha, as a human being, so have to balance to the body. So because of this, so all, all the arms of food, so the Buddha have to keep another body to teach about this much. So uh, it is uh, we call uh, nimitta rupa, uh, created body, no real Buddha. Buddha as a human being trying to balance, uh, come to a uh, human realm, go Buddha in somewhere. So at the, at the same time, the Buddha taught about the Sariputta in brief about the, what he, he has taught in the Deva realm. But in the Deva realm, widely teaching, for the Sariputta, uh, teaching in the brief way. Uh, so so at that time, the Buddha has created. Uh, so in the same way, one Bande Sula Bandaka also created uh, uh, long sons of the same body. Uh, so these are called uh, jnana. một thân tạo ra nhiều thân thì trong một dịp Đức Phật lên cõi trời để thuyết giảng tạng vi diệu pháp cho chư thiên thì ngài thuyết liên tục 3 tháng trời à, không nghỉ đối với chư thiên thì không sao cả họ có thể ngồi xuống luôn bởi vì thân thể của họ rất là khỏe mạnh nhưng đối với đức phật ngài là thân của nhân loại cho nên ngài không thể ngồi suốt 3 tháng mà ngài cần phải đi bát phải dùng vật thực vân vân do vậy ngài đã tạo ra một hóa thân bằng eh, mano madhyana này à, để ngồi thuyết pháp và một thân thật của ngài thì đi bác ở đâu đó và đồng thời cũng dạy lại tạng vi diệu pháp cho ngài xá lợi phất nghe nhưng vi diệu pháp đức phật thuyết trên cõi trời thì thuyết một cách rộng rãi chi tiết còn khi ngài dạy cho ngài xá lợi phất thì ngài dạy một cách tóm tắt tóm lược như vậy à, đức phật đã sử dụng um, biến hóa thông để tạo ra thân um, hóa thân để thuyết pháp đó là một ví dụ à, còn trong kinh điển có nói về câu chuyện của ngài <clears throat> đại trưởng lão Chula Pandaka à, khi ngài đắc quả a la hán ngài cũng đã tạo ra một ngàn hóa thân khác nhau đây chính là nói về cái thần à, biến hóa thông này so we are moving to six six uh, abhinya. Uh, so number one is Adivida Jnana. Ad is a power. Vida is a, uh, many types, many things. It is vida. So jnana is a knowledge. Uh, so uh, body creation we have said as a monomiety. So the other powers, like a flying sky, sinking into the earth. Uh, so water can be earth. Uh, the other can be water, something like that, different types. Uh, so it is AD Veda, can go everywhere uh, in the world. So it is a kind of knowledge. By practicing samatha, uh, so people can get. Và giờ chúng ta học tiếp tới phần lục thông là sáu loại thần thông trong đầu tiên là loại Idiwida Nhana tức là các năng lực như bay trên hư không chìm vào mặt đất đi trên nước vân vân thì biến hóa thông thực ra cũng đến từ Idiwida Nhana này Id có nghĩa là um, là năng lực Vida là nhiều loại năng lực Nhana là trí trí có nhiều loại năng lực thì à, biến hóa cũng là một loại năng lực nhưng mà đã được tách ra bên trên hồi nãy chúng ta học còn lại là những cái năng lực như ngài vừa kể thì những năng lực này là do thực hành thiền samatha thiền chỉ mà có thể đạt được So next one is the Deva Chakra we have said. Uh, next one is the Deva Soda, divine ear. So can hear the sound loud and quiet, uh, far and near after that project that we done in knowing others mind tiếp đến thông thứ hai đó là thiên nhãn thông Dipa chắc cứu là chúng ta đã học à, lúc nãy ở trong phần 3 ba minh rồi rồi tiếp theo là Dipa Sota là thiên nhĩ thông là khả năng có thể nghe được tiếng rất là xa à, và tiếng lớn hay là tiếng rất là nhỏ gần hay xa và tiếp theo là À, tha tâm thông là khả năng có thể biết được tâm của người khác. And next one is above niwasa no sati jnana. We have said above is in the past, niwasa is the lives which we have stayed. No sati is a recollection. So we have explained about that. Next one is asvakya jnana. That also we have explained. So altogether, six Avenya. Và tiếp theo là Puppeniwasa Nusati Nhana là túc mạng thông hồi nãy chúng ta cũng đã học rồi. Tiếp theo là Asawakaya Nhana là lậu tận thông chúng ta cũng đã học rồi. So altogether eight. So the Buddha endowed with three or eight types of vajja. We can also practice to you get So vipassana is one way. The other, so, uh, I'm practicing vipassana can get uh, asokya jnana. So by practicing samatha, we can get uh, psychic powers and manomyati jnana. Và tổng cộng có 8 loại minh như thế. À, chúng ta cũng có thể thực hành để đắc được những cái minh này với minh sắc tuệ vipassana nhana thì có thể đưa đến lậu tận minh asawakaya nhana còn nếu thực hành thiền chỉ samatha thì chúng ta có thể đắc được những minh còn lại à, nhất và kể cả à, tha tâm thông so we will move the next one charana charana is how many 15 15 charanas So usually are to usually translated conduct. So literal meaning of a charana is uh, which one can go to nirvana with, which one can go to nirvana with, or with which one can go to nirvana. It is a charana, like a legs. Uh, so legs is uh, uh, with which one can go to somewhere. Và chúng ta sẽ học qua phần charana là phần minh, à, xin lỗi hạnh. Hạnh là à, gồm có 15 hạnh. Hạnh có nghĩa charana có nghĩa rằng những điều, những gì mà một người đi cùng nó để đến niết bàn hoặc có thể nói cách khác một người đi đến niết bàn cùng với những điều gì, những thứ gì. So What are charanas? C. Sila. Sila is a morality. Uh, five precepts, eight precepts, uh, so 10 precepts for the Bhikkhu. Bhikkhu is precepts. Number one. Ừ, hạnh thứ nhất là giới Sila. Sila này gồm có 5 giới của cư sĩ, 8 giới chín giới 10 giới à, và 227 giới của chư tỳ kheo So next one is Indriya Samvara. Um, restraining faculties. One is the eye, ear, nose, tongue, body, and the mind. So although with the eye, we can contact visible objects but uh, uh, we still felt uh, not to have an evil from the eye. So you may choose the object, which one I should see, which one I should not see. Or we may choose our attitude, how we should see. For example, if we see our body, uh, so we should see as a ugly one disgusting one. So it is the way attitude or proper attention. In the same way, we can conduct the sound, which sound we should listen, which sound we should not listen. Or we may choose our attitude, how we should listen. In the same way, smell. In the same way, eating, taste. Which taste we should, which food we should eat, uh, how we should eat. In the same way for the touching, like wearing clothes, sitting on a chair. So which kind of object we should touch, which we should not, or how we should think when we touching. So for the mind, also the same for the mind door. So we can think everyone, everyone, everything in the world, but uh, which one is beneficial to think? which one is not beneficial or how we should think. So, for example, oh, Buddha, Vajracharana Sampanna. The Buddha is a Vajracharana Sampanna. So, if we think in this way, it is very good. So, from the pick out these, try not to have agusana, not to have unwholesome. Thứ hai là hạnh thứ hai là hạnh thu thúc lục căn thanh tịnh Indriya Samvara Dharata là thu thúc giữ cho tâm bình thản à, đối với tất cả những cái đối tượng của lục căn khi tiếp xúc với lục trần tức là năm đối tượng của năm giác quan à, chúng ta phải chọn cái đối tượng mà chúng ta tiếp xúc ví dụ như mắt chúng ta nên nhìn cái gì và không nên nhìn cái gì à, nhìn cái này nó sẽ đưa đến lợi ích hay là đưa đến những điều bất lợi chúng ta phải chọn nếu chúng ta không chọn được đối tượng thì chúng ta phải chọn cái thái độ của chúng ta khi mà nhìn thái độ à, ừ, tôi sẽ nhìn với cái vật này hay cái cảnh này với thái độ như thế nào à, tương tự như vậy à, chúng ta nên chọn thái độ nhìn thân mình là bất tịnh là gớm ghiếc là vô thường vân vân đó là nhìn với thái độ đúng đắn và đem lại sự lợi ích ừ. cũng vậy chúng ta chọn những cái tiếng nào chúng ta nên nghe âm thanh nào chúng ta không nên nghe và nếu phải nghe thì chúng ta à, với thái độ như thế nào à, thì đem lại lợi ích tương tự như vậy đối với lưỡi chúng ta chọn loại thức ăn nào nên ăn thức ăn nào không nên ăn và những vật mà chúng ta xúc chạm như ghế à, bàn giường sàn nhà vân vân chỗ nào chúng ta nên ngồi nên nằm nên đứng à, có đem lại lợi ích hay đem lại sự bất lợi và nếu phải xúc chạm thì chúng ta nên có thái độ tác ý như thế nào cho đúng đắn à, và tâm tâm thì có thể nghĩ mọi thứ ờ, ở khắp mọi nơi mọi đối tượng trên thế giới này à, do vậy chúng ta cũng phải chọn những đối tượng để chúng ta hướng đến để chúng ta suy nghĩ về nó à, điều này mình nghĩ tới có lợi ích hay là không có lợi ích ví dụ như chúng ta nghĩ ô ân đức của đức phật ân đức minh hạnh túc là như thế nào thì đó là một đối tượng của ý môn rất là tốt đẹp đem lại nhiều lợi ích nói tóm lại giới thu thúc lục căn thanh tịnh này làm cho um, năm giác quan của chúng ta được tăng trưởng những phước thiện những thiện lành những điều tốt đẹp và tránh xa những điều bất thiện, bất lợi. Yes. So, if we practice this one, our meditation will be smooth, or our mind will be stable. Nếu chúng ta thực hành những điều này, thì tâm của chúng ta sẽ được thanh tịnh và khi chúng ta hành thiền thì à, sẽ được suôn sẻ được an lạc hơn. But some people say, uh, my mother gave birth to me with the eye. Whatever I want to see, I want to see. Nhưng một số người thì nói rằng à, cha mẹ sinh con ra cho con đôi mắt, con muốn nhìn cái gì thì đó là quyền của con. So if the practice in this way, the mind will not be stable. It is very obvious. Ừ. nếu chúng ta thực hành suy nghĩ theo cái lối như vậy thì khi chúng ta hành thiền á, thì nó sẽ không có an lạc và điều này rất là rõ ràng Okay, I think uh, time is up for the talking, yes. for the teaching. So yes. we will go to interview. Yes, Mante. Hmm. Um, Ngài nói ờ, phần giảng pháp hôm nay ờ, tạm dừng vì đã hết giờ chúng ta sẽ chuyển qua phần trình pháp. So may I share the screen? We have some question. First question from Tuệ Viên. May I ask when meditating about first 30 to 45 minutes, my mind is often very alert. But after that, because it's so peaceful or something else, it's usually sink into a deep state that I can't control it in that state, I don't know anything or I'm drowsy. So if I want to improve, how should I do, Bante? Thank you, Bante. Uh, maybe your power is only 30 to 45. So usually you, you should try to increase slowly, maybe 45 to 50, 50 to 55, uh, you should increase. So another thing is you said uh, deep state. Deep state is okay. Uh, peacefully knowing is no problem. It is still good. You should just continue. But uh, if you don't know totally, it is uh, like a kind of sleeping. So, um, so you can solve uh, like a sleeping problem. So you may change the object to be a lot. Uh, so you may imagine lights or even by opening opening eye you may see lights or no without opening eye you may think about the lights something dharma if so will be a alive again ngài trả lời cho câu hỏi này rằng nếu mà năng lực của cô tới khoảng 30 40 phút thì bắt đầu không làm chủ được thì có nghĩa rằng cái sức của mình chỉ tới đó thôi, cái lực tinh tấn của mình nó có cái giới hạn tới đó thôi. Thì mình có thể làm cho nó tăng lên bằng cách mỗi lần như vậy cố gắng tỉnh giác, tỉnh thức, à, chánh niệm thêm 5 phút nữa, 5 phút nữa. Ví dụ như từ 30 mình tăng lên 35, từ 45 mình tăng lên 50. Dần dần thì à, cái năng lực chánh niệm của mình sẽ được tăng trưởng dài hơn và cô nói rằng cô giờ rơi vào một cái trạng thái chìm sâu à, thì chìm sâu này nó có hai dạng nếu mà chìm sâu mà rất là an lạc và vẫn biết được đối tượng thì điều này là tốt cứ như thế mà mà phát triển à, nhưng nếu chìm sâu mà không biết gì cả thì đây là một cái loại ngủ à, thì cần phải giải quyết nó bằng cách thay đổi cái đối tượng làm cho tâm được tỉnh táo hơn bằng cách mở mắt ra nhìn ánh sáng hoặc nhắm mắt nhưng quán tưởng về ánh sáng cho đến khi tâm được ừ, sáng sủa được tỉnh giác hơn thì có thể quay trở về đối tượng chính là thiền hơi thở và và thiền tiếp tục yes Mante, is it finished for this one mm, ừ, finished ừ, next question Uh, I respectfully bow to Bante. May I ask? When I meditate, I find myself aware of the breath and find it subtle. After about 45 minutes, the mind wanders and aggregates. Sometimes there are sections when the mind was very choiceful in meditation, but there are sections the mind denied meditation like or dislike? Are these both attitudes or wrong attitudes in meditation? Abante, how should I continue? Thank you very much. yeah, so within 45 minutes, uh, uh, you, you this is uh, your energy. So time to increase uh, slowly. Uh, uh, aim to increase uh, slowly. Next time, I'm trying to do 15 minutes. Uh, 60 minutes. Usually it will increase slowly. Yes, uh, based on uh, proper or no proper, propriety or no propriety, you may be joyful, you may like meditation, you may not. So what are good conditions? Propriety is like a food. Uh, you consider food, weather, uh, speaking. Now we are speaking in Dharma, so uh, it is a kind of motivation to meditate. So friends, uh, body posture. Uh, so if you have sit a long time, uh, so maybe by lying down or by walking into practice is better. So need to balance uh, those bodily postures. Ngài trả lời cho câu hỏi này là khi bạn ngồi được 45 phút thì tâm lăng xăng và trạo hối thì điều này cũng có nghĩa rằng năng lực chánh niệm của bạn hay năng lực tập trung của bạn nó chỉ giới hạn ở khoảng 45 phút thôi cho nên nó sẽ uh, mất cái năng lượng tiếp tục uh, không thể tiếp tục nữa thì làm thế nào để tăng trưởng nó lên thì mình phải có cái mục đích phải có cái tác ý rằng mỗi lần như vậy mình sẽ tăng nó lên từ từ cố gắng thêm 5 phút nữa cố gắng chánh niệm 5 phút nữa mỗi thời như vậy cố gắng thêm 5 phút thì dần dần mình sẽ tiến bộ và mình có thể ngồi lâu hơn an trú trên hơi thở hay có định được lâu hơn và à, câu thứ hai thì ngài trả lời à, dựa dựa trên một số cái điều kiện một số yếu tố mà việc thiền của một người à, được hoan hỷ hay không à, được tốt đẹp hay không hay là cảm thấy khó chịu bực bội à, những cái yếu tố đó là như thức ăn à, như khí hậu như à, việc ừ, những cái những đề tài mà người ta nói chuyện ví dụ như chúng ta đang nghe pháp đang bàn luận về pháp thì sẽ rất là tốt sẽ tạo ra rất là nhiều những cái cái động lực động cơ để hành thiền à, hay là những người mà mình tiếp xúc à, hay chỗ ở à, và và tư thế nữa tư thế đi đứng nằm ngồi ví dụ mình ngồi nhiều quá mình mình mỏi mệt cơ thể mình, không thể thiền tốt thì nó cũng tạo ra những cái tâm ví dụ như chống đối do vậy mình có thể thay đổi tư thế nên mình có thể đi hoặc mình nằm thiền à, để thay đổi trạng thái và do vậy việc thiền nó được tiếp tục một cách an lạc hơn Is it finished, Vande? Hmm. Finished. Yes. Next question uh, from Thuy Minh. Uh, Venerable sir, when I practice mindfulness of breathing, I often put mindfulness in front of my face to focus the breath and be very aware of the in breath and out breath, as well as the beginning, middle, and the end of the breath. My mind is usually very calm. However, when practice like this, I can't stick my mind to the tip of the nose or the middle point uh, in front of the nose for a long time. But there is this practice correct? And how should I correct it if it's wrong? Thank you, Bante. Yeah, you should try to stay here. You should try to think or practice here. If uh, far, so you may be comfortable to practice, but uh, will not improve. Uh, will not will not have a mastery like uh, uh, ability to keep a long time and to go deeply will not have. Only this place, if you practice, it is possible to go deeper. Ngài trả lời rằng nếu cô đặt tâm ở trước mặt mà xa thì à, không thể nào phát triển thiền vô định sâu được không thể nào thực hành các thiền xảo của thiền niệm hơi thở được và cần phải à, xác định được cái vị trí đúng vị trí đúng đó là à, dưới mũi ừ, dưới cánh mũi trên môi trên ở cái khu vực xung quanh mũi đó nơi hơi thở đi vào hơi ra nếu đặt tâm ở cái khu vực đó thì à, có thể thực hành đi sâu vô thiền được có thể um, kéo dài được sự tập trung và đi sâu vô định được yes Monday. Hmm. the next one from Thiên Ngọc I pay homage to you. I would like to ask a question regarding offering and sharing marriage. My college made an offering to a monastery and asked to dedicate on that merit to her dog. She loves and treats him like her child. When she makes an offering and intends to dedicate it to the dog, does the dog receive it? May I ask Bante Stichin about this dedication? I wish you good health. Thank you. Oh. <laughs> so uh, usually dogs are may stay with his mind and may not know the kusala you, you, you did. So normally may not get. But uh, the dog have a connection with you. So so you are karma is good. If so, if you, you like dogs, dogs may not have something problem. So only because of your karma, the dog is possible to be better, not because of his uh, merit. So, uh, so it is a possibility. And so, uh, to get a dog, uh, to get a kusala for the dog is uh, there is one dog uh, in the Dhammapara, Dhammapara story, uh, Kosaka to So one dog his uh, owner or master uh, serving in Vichika Buddha, offering him food and like that. So Vichika Buddha gave a little food every time. Every time when he he eat, he take a meal. So the dog love Vichika Buddha. Because of this, uh, when devotee man uh, go and invite a particular Buddha, the dog follow. Uh, uh, so protecting Vichika Buddha, uh, loving Vichika Buddha, in the same way, sending him back to the Vichika Buddha. So uh, because of this, uh, because of this uh, next life, he become a human. Gosaka, Gosaka in the Buddha time. So he is a devotee of Buddha, one of the Buddha's monastery named Gositarama. So whoever uh, hear his sound, people love him like that. So uh, many benefits uh, he gained. So in this way, can get a kusala. Trả lời cho câu này như sau. Um, thường thì tâm của con chó nó không có phân biệt được à, việc thiện hay việc ác và nó không biết được những việc mà người đó làm cho nó do vậy nó không có nhận được cái phước thiện mà người đó chia cho nó tuy nhiên khi mà bạn làm việc lành thiện thì cái phước thiện nó đến với bạn và nếu con chó nó ở với bạn thì nó được hưởng ké bởi vì bạn được hưởng những cái quả lành và nếu nó đang ở với bạn thì nó được ké cái quả lành đó à, nó không bị những cái rủi ro tai hại thì đây là cái lợi ích trực tiếp à, gián tiếp mà nó có được thông qua bạn chứ còn mà hồi hướng cho nó thì thì, thì không chắc thì không có tuy nhiên để làm lợi ích cho một con chó à, thì trong kinh pháp cú có câu chuyện là có một con chó nọ có người chủ và người chủ này thì hay cúng dường Đức Phật độc giác và mỗi lần mà Đức Phật độc giác ngài thọ thực thì ngài hay lấy một ít cho con chó ăn thì do nhiều lần như vậy con chó rất là yêu mến quấn quýt với Đức Phật độc giác và mỗi lần mà chủ nó đi thỉnh ngài à, độc giác đến để thọ thực thì nó đi theo và nó bảo vệ ngài bằng những tiếng sủa à, giống như dọn đường và tâm của nó thì rất là cung kính yêu mến đức phật độc giác à, và thường xuyên như vậy thì sau khi chết do cái phước báu đó nó được tái sinh làm người trong thời đức phật của Gautama và người này tên là Gosaka và ông là một à, thí chủ có tính tâm đối với giáo pháp và ông đã xây dựng à, ngôi pháp đường Kositarama để cúng dường cho cho Tam Bảo và ông có một cái giọng nói rất là hùng hồn và khi người ta nghe cái tiếng nói của ông thì người ta cảm thấy rất là um, yêu mến ông đây là những, phước báu những lợi ích à, do đời trước khi làm con chó ông có được khi đối đối xử với Đức Phật độc giác một cách cung kính và với tâm bảo vệ như thế uh, from somebody Dear Sayadaw, I bow to Sayadaw. I meditate every day from two to four times, uh, one hour to three hours per time. My concentration is not stable. Good times are three hour, uh, three hours or more. It can be very subtle. Until I couldn't see the breath for a while, I kept my mind on my nose, and after a while, my breath came back during the whole section, it was very peaceful and I wanted to sit like that all the time. But for the last three weeks till now, I have been sitting mostly only from one to one and a half hour and always have to fight with my mind. Some sections, there are just distraction and anger. Although I continuously spread loving kindness, and recite Buddha's quality is still not very effective. There are times when I worry for the work and loss, etc. I am aware of those thoughts and come back to the breath, but these things repeat and take up most of the time of meditation. I can only catch a few breaths in and out. Please teach me what should I do? After studying the Buddha's qualities, if possible, please teach us the remaining three protection meditation. I am grateful to Sayadaw. okay, usually meditation may not be good in every session. So normally one or two sessions may not be good in one day. So if a healthy one uh, don't have other jobs, maybe only one session may not be good. Uh, so the other session may be good. If it, the ones are not healthy, so sometimes uh, in one day only one session may be good. It is something you shall first of all to understand. một điều mà bạn cần phải hiểu đầu tiên đó là trong việc thiền của chúng ta không phải luôn luôn không phải tất cả các thời thiền đều tốt được hết có ví dụ mình ngồi bốn thời thì trong đó có một hai thời tốt còn một hai thời không tốt nếu mà mình không khỏe hoặc mình có nhiều công việc thì thì có những thời nó sẽ không tốt tùy thuộc vào sức khỏe và công việc mà kể cả mình khỏe mà mình ngồi liên tục thì cũng có thời không tốt có thời tốt đây là điều cần phải hiểu đầu tiên yes yeah you said that you have anger you have a worry about the works yeah living our lives i uh, have to have to do have to work so it is a, a bit connected to sensualities uh, also many connections uh, with the parents or children. So the nature of sexuality is uh, like, like that. So we need those things like money, we need, uh, but uh, it is very possible uh, to produce uh, those worry or anger. So, but if you understand the Dharma, if you reflect rightly, so can be reduced it's really uh, very difficult uh, to reduce those things, uh, like trying to be uh, monks or If <laughs> There's so no much connection, no much walking, only food, which is enough, only clothing to cover, just to cover for the body. Uh, so, so can reduce. Uh, those worry. Và bạn nói rằng à, bạn có những à, tâm sân và có những sự lo lắng khởi lên trong lúc ngồi thiền. À, vâng, thường thì người cư sĩ cần phải đi làm, cần phải có kiếm tiền, cần có những công việc và như vậy đây là những sự liên hệ với ngũ dục có sự liên hệ với ngũ ngũ dục như chồng con à, của cải tài sản vân vân thì bản chất của hữu dục và sự liên hệ với nó thì thường đem lại sự dính mắc và đem lại nhiều lo lắng phiền muộn hay thậm chí đau khổ và tức giận bạn có thể giảm thiểu những phiền não này bằng cách quán chiếu nó một cách đúng đắn theo như những pháp đã học à, à, tuy nhiên nếu mà vẫn còn khó khăn rất là nhiều thì à, bạn có thể trở cố gắng để trở thành một người tu như là một vị tỳ kheo hay một cô tu nữ à, đối với người xuất gia thì không có nhiều liên hệ với ngũ dục chỉ cần một ít vật thực đủ ăn để nuôi mạng chỉ cần một ít vải ờ, để che thân và không có nhiều liên hệ đến ngũ dục cho nên tâm sẽ giảm thiểu những phiền não liên hệ đến ngũ dục. so if we have an anger related to people, we were, there are many people which someone we love, someone we hate. So we may see, we may focus on, on the one we love, we respect. We think about those uh, radiating meta. If so, anger can be reduced. And uh, even one person, you should focus, which is good. So for example, some people speaking is good although they don't take as action. So some people speaking is no good, but uh, may help the body. If the focus on the body. So uh, some people action and uh, speaking no good, but mind may be good sometimes because uh, they may do something good. Uh, may listen Dharma, so oh, something good. Focus on that. And so, if so, maybe able to remove anger about the person. If every someone really know go about the body or speech or mind, so trying to have a compassion. Uh, so this this kind of people will not improve in this life in the future. Actually, uh, very poor people. So very poor things. For example, if our children are bad in every condition, so no choice, uh, we may have a compassion. So uh, this is a mindset to keep, uh, to reduce uh, body anger. Và để có thể giảm được sân hận đối với những việc mà mình sân hận liên quan đến con người thì nếu chúng ta có sân hận với nhiều người thì chúng ta nên tập trung à, nghĩ về những người mà chúng ta yêu mến những người ít làm cho chúng ta phiền não và trải tâm từ đến với họ thì tâm sân hận cũng sẽ bớt đi à, hoặc là chúng ta sân hận một người nào đó thì đối với một người đó chúng ta cũng nên nhìn cái khía cạnh tốt đẹp của họ và chúng ta bỏ lờ đi những cái khía cạnh không tốt đẹp của họ bằng cách này tâm sân hận của chúng ta cũng sẽ giảm bớt ví dụ như người đó à, nói những điều tốt đẹp nhưng lại làm những điều không tốt đẹp thì chúng ta hãy để ý tới cái khẩu hành của họ mà thôi à, à hoặc người có người nói không tốt nhưng mà làm những việc tốt thì chúng ta để ý tới những cái hành về thân của họ mà bỏ qua cái khẩu hành của họ hoặc có người à, thân tâm à, xin lỗi thân và khẩu đều không nói những điều lành không làm những việc lành nhưng mà ý của họ có những lúc cũng thiện lành ví dụ như cũng có khi họ nghe pháp chẳng hạn thì mình nghĩ về những cái điều tốt đẹp đó của họ mình có thể giảm thiểu cái sân hận nơi tâm mình à, còn đối với người mà thân khẩu ý đều không tốt đẹp luôn đều bất thiện hết thì chúng ta nên khởi tâm từ tâm bi đối với họ bởi vì sao vì những người này không thể được tiến hóa trong tương lai điều kiện hoàn cảnh của họ như thế rất là rất là tệ và rất là kém thì họ sẽ gặp khổ đau lâu dài trong tương lai à, chúng ta nghĩ tới những kết quả của họ mà chúng ta cảm thấy tội nghiệp mà không nên sân hận với họ cũng như con cái của mình nếu mà uh, mọi thứ thân khẩu ý của nó đều xấu ác cả thì chúng ta không còn cách nào khác không còn sự lựa chọn nào khác thì chỉ có cảm thấy tội nghiệp nó mà thôi không nên đây chính là cách vâng. mà để chúng ta giảm thiểu được sân hận yes Monday. The next one is uh, about the lives, about the works. So, no one is stable. For example, even Borisada, Borisada is knowledgeable, energetic. Uh, so sometimes he has to encounter problems which is big, beyond his knowledge and effort. So at that time, what he reflects is uh, eight worldly conditions. So we call it loka dhamma, the world dhamma. So lava alava, gain and lose. Yasa as yasa. Uh, many people, many followers uh, alone. Nine percent being blamed and being praised. Sukha and happiness and suffering. Whoever stay in the world may encounter these events occasionally. So this is worldly conditions and no one can avoid. So reflect that, although we cannot do something, that is something nature, worldly dharma. May not be may not be able to solve a problem, just to calm down our mind. So even bodhisattva have to reflect sometimes. So we need to reflect those things we need to encounter, we will encounter those things. So not to afraid to make effort to use knowledge. Although we are young or old, what is happening? So we were trying the best. But as a nature, you know, in one day we will lose everything, even our life. So because of this, uh, need to reflect those things. liên hệ đến cuộc sống và công việc ngài có dạy thêm rằng à, không ai có thể có được một cái cuộc sống vững bền ổn định an lạc hoài mãi được à, bởi vì bản chất cuộc đời nó là không ổn định không vững bền ngay cả đức bồ tát là một có trí tuệ có rất nhiều khả năng nhưng có những đời sống ngài gặp những cái hoàn cảnh mà nó vượt ra ngoài cái khả năng kiểm soát hay giải quyết của ngài và những lúc ấy thì Ngài quán chiếu rằng Ồ, đây là tám pháp thế gian hay còn gọi là tám ngọn gió đời. Đó là được mất hay là được lợi lộc và mất mát, hơn được mất à, và có danh vọng và bị mất danh vọng tức là có nhiều người theo nhiều người ủng hộ hay là không có người theo không có người ủng hộ à, cái cặp thứ ba đó là được khen và bị chê và cặp thứ tư đó là hạnh phúc và đau khổ thì đây là tám cái pháp thế gian nó luôn thổi đến cho mỗi chúng ta và nó thay đổi liên, liên, liên tục à, nó là bản chất của cuộc đời hay của thế gian này chúng ta không thể nào à, mà có thể điều khiển nó hoàn toàn như ý muốn của mình được và do vậy chúng ta cần phải lắng dịu cái tâm của mình chỉ làm cho tâm của mình à, bất động à, rất là an ổn trước những điều kiện bên ngoài nếu chúng ta không thể thay đổi được điều kiện bên ngoài thì chúng ta phải làm cho tâm của mình lắng dịu xuống bằng cách quán chiếu à, mặc dù ta đã cố gắng hết sức rồi để có thể làm những gì ta có thể làm để cho hoàn cảnh hay cho cuộc sống được tốt đẹp hơn nhưng à, đó là bản chất của nó một lúc nào đó à, ngay cả bản thân chúng ta cũng phải mất đi không còn gì cả thì ờ, lúc đó tâm của mình sẽ được lắng dịu sẽ an lành hơn Mm, okay, please about that. Um, this is uh, question of Mr. Bong. I respectfully bow to you, sir. I have a question. I am a Buddhist who works as a shipper Uh, means uh, deliver the goods uh, from here to there. Every time I drive on the road, I practice recollection. Advisor what? Shipper. Shipper means uh, the one who drive the motorbike or the car, deliver the goods, the things that people order from the shop to their home. Yes. Uh, every time I drive on the road, I practice recollection of nine qualities of the Buddha. I recite nine qualities of the Buddha every time I run on the road. Will I be able to develop samadhi? Sure. And I recite nine qualities of the Buddha. Will I have happiness? This please teach me. I would like to thank you. Uh, yes, I you will, you will have happiness. Uh, develop smarty is uh, because of you you are driving. Driving also, I want to say, need to need to be careful about that jobs. So yeah, some some karma you are having, uh, a lot of kusala you are having. So you will have a happiness. It is good, good to do. You can save your life uh, you will improve in your life. Mm. Nghe trả lời rằng à, vâng con sẽ có được an vui hạnh phúc khi à, niệm ân đức chính ân đức Phật như thế trong lúc đi làm chạy trên đường à, và tuy nhiên cần phải cẩn thận phải để ý cái việc lái xe không có nên sao lãng nhiều à, nếu mà vẫn lái được và vẫn niệm được thì điều này rất là tốt bởi vì trong khi niệm ân đức của Phật như vậy vô số những tâm thiện sinh khởi nơi con và à, con sẽ có được cái sự an toàn sự hạnh phúc sự an vui rất là nhiều lợi ích sẽ đến với con và nên nên thực hành như thế uh, he asked will I be able to hmm. develop samadhi by and samadhi some samadhi you have but uh, uh, because our drive uh, driving in time is um, may not be deep, also <laughs> cannot be deep. Uh, but if you do other time, other times, uh, so it's a well support. Mm. Còn câu hỏi rằng con có phát triển được định không khi niệm mà chạy trên đường như vậy thì ngài trả lời rằng à, vừa niệm và vừa chạy xe thì có thể cái định nó sẽ không có sâu à, nhưng nó sẽ hỗ trợ cho những cái lúc mà mình mình thực hành bằng ngồi thiền mà mình niệm một cách gọi là chuyên chú á, thì cũng hỗ trợ được tức là khi chạy xe thì không thể có phát triển được định sâu nhưng à, nó sẽ hỗ trợ cho lúc mà mình ngồi mình thực hành yes mình thế ừ. so this is uh, à, today no more question. Maybe oh. uh, Bante, may I request Bante uh, teach, uh, uh, please Bante teach to practice Buddha Nusati in practical way to improve uh, uh, somebody for those who want to improve uh, uh, somebody Con xin thỉnh ngài dạ. dạy cách thiền niệm okay. một cách uh, cụ thể. You. Ừ. Dạ. À, một cách cụ thể trong khi thực hành thiền để phát triển được định cho mọi người có thể thực hành à, một cách à, cụ thể. Yes, Wendy. Yes, uh, in the our Saros teaching, we trying to see Buddha statue, which you like. After that, uh, you're trying to reflect Buddha's qualities. usually one qualities. Arahan, Arahan, Arahan, or Sama Sambodo, Sama Sambodo, you can do. Keep in mind that uh, the mind may stay so deeply, if so, having concentration. Sometimes uh, even may have lights. So especially when you are improving. Uh, Khi mà thỉnh Ngài dạy thiền niệm ân Đức Phật một cách cụ thể cho những người nào muốn thực hành trong khi ngồi thiền thì Ngài dạy rằng à, theo như cách dạy của Ngài Pao Seroji thì chúng ta nên um, chọn một tôn tượng hay một hình Đức Phật mà chúng ta thích nhất. Chúng ta nhìn thật lâu và à, chúng ta ngồi xuống, chúng ta hình dung à, tôn tượng đó và cố gắng um, quán tưởng về ân đức của ngài thường thì chúng ta chỉ chọn một ân đức thôi ví dụ ân đức arahant hay là ân đức samma sambuddho thì chúng ta niệm à, nhắm mắt niệm và niệm ân đức liên tục ví dụ arahant arahant arahant và cứ giữ cái tâm như vậy nhớ những ân đức của ngài những ân đức liên quan đến arahant và niệm như vậy một thời gian thì à, có thể phát triển được định tâm tâm chìm sâu và phát triển thậm chí phát triển được ánh sáng yes so although you are standing walking lying down you think about this object these qualities you reflect those qualities all the time và khi đi đứng nằm ngồi gì bạn cũng à, giữ tâm niệm tưởng những ân đức đức phật như vậy à, luôn luôn mọi thời nhớ đến ân đức arahant hoặc là ân đức samma sambuddho và nhớ tới à, liên tục niệm liên tục như vậy trong So it is also possible you reflect many qualities. So Arahant Sambuddho, Acharana Sampanno, wisdom is meaning. Those uh, yeah, vegetable is meaning. So by doing it in this way, if you are good, you can do so. Also, on a way, if you want to do only one, it is also can do. Concentration only important. Và tuy nhiên mà bạn cũng có thể niệm những ân đức khác, dù chính ân đức uh, liên tục à, và khi niệm thì nhớ đến nghĩa của từng ân đức nếu mà bạn có khả năng hoặc là định của bạn tốt à, hoặc là bạn có thể chỉ niệm một ân đức thôi thì cái ý thầy nói là định là quan trọng yes. so in the Ratana Sutta uh, before Pandey Ananda before reciting Ratana Sutta he reflects and qualities uh, like uh, the Buddha has practiced for own self, for the relatives, for the worlds. The Buddha has performed the paramis. Uh, so the events when the Buddha was born, uh, go to forest, attainment, uh, teaching Dhammacakka Bodhana Sutta, so, and the, the Buddha's uh, nine Lokottara Dhammas. So, uh, Bande Ananda reflect in this way. <clears throat> so, to know those things, uh, you may need to read uh, Buddha's stories. There is one book written by Tipitikasyaro, Mingun Tipitikasyaro, Chronicle Buddha. If you have a read those things, you may know very detailed. yeah. so how the Buddha fulfilled Parami, uh, what are the events in the, when the Buddha was born, etc. So some events, uh, it will appear in your mind very clearly. So it is also Buddha Anusati. It is also good to practice in this way. Và khi Ngài Anan khi trước khi đọc kinh Ratana là kinh châu báu kinh tam bảo ngài quán tưởng ân đức Phật như là ngài quán thưởng Đức Thế Tôn đã thực hành những hạnh cho bản thân cho gia tộc và cho chúng sanh đã bồi bổ 30 ba la mật bậc trung bậc thượng bậc hạ và đã xuất gia đã ngồi dưới cội bồ đề và chứng ha, à, vô thượng chánh đẳng chánh giác chứng chính pháp siêu phàm vân vân và trước khi đọc bài kinh đó thì ngài Ananang đã quán tưởng ân đức Đức Phật như vậy để phát sinh cái đức tin và oai lực của bài kinh cho nên chúng ta để biết được những ân đức Phật này để thì và phát sinh uh, sự lợi ích hơn khi niệm ân đức Phật thì chúng ta nên đọc sách đọc những câu chuyện à, về cuộc đời của ngài có một cuốn mà nói rất là kỹ và chi tiết đó là cuốn Đại Phật sử của ngài Tam Tạng à, đệ nhất Tam Tạng ngài Minh Gun Sayadaw đã được dịch ra tiếng Việt. Nếu mà các bạn biết thì nên kiếm đọc thì trong cuốn này à, ghi, lại à, mô tả rất chi tiết à, toàn bộ lịch sử của Đức Phật ngài đã bồi bổ ba la mật như thế nào, ngài đã chứng ngộ như thế nào, ngài đã giảng dạy và cuộc đời ngài đã diễn ra như thế nào. Thì khi chúng ta à, hiểu biết về Đức Phật nhiều thì khi chúng ta niệm Phật tốt sự kiện sẽ sinh khởi trong tâm trí chúng ta như vậy chúng ta sẽ thêm hoan hỷ thêm tính thành hơn và phát sinh định hơn yes so there is one CRO CRO mm, uh, Maha we call him Mahakanda in CRO so he instructed in this way he reflects he do samatha the achievement or accomplishment of causes. Uh, Next one, palasambaja, accomplishment of result. Sadhubhagara sambaja, accomplishment of benefiting beings. <coughs> so, here to summarize uh, before the Buddha was born as a Siddhartha. <clears throat> so he has to fulfill paramis. So especially we can read those things in the Jatakas, how the Buddha has done, how the Buddha has accumulated his paramis. So very wonderful things, very respectable things. So it is accomplishment of concepts when the Buddha was born, uh, Bodhisattva was born as a Siddhartha. So uh, he can walk, and he can speak. Once uh, he, he, was born, also uh, many accomplishments as a result until being Buddha. So it is a Palasamata, accomplishment of a result. It is also great. So although processes are good results are good. If you cannot do uh, benefiting for the beings, so not so great. How the Buddha can do benefiting of the beings. So yeah, the Buddha like uh, uh, first time Buddha, Bodhana Sura, the Buddha teach. Many people get attainment. Uh, many people means uh, together with the devas, the Brahmas, so uh, this is a, Buddha's life story. So at that time, how he, he is helping uh, helping people, helping be, being. So reflect in this way. So it is also uh, you to reflect in those things. You need to read the Jataka stories. You need to read the Buddha's stories. If you have this kind of knowledge, you can reflect in this way also. Và có một cách để quán tưởng về ân đức Phật theo hệ thống à, có ngài Sayadaw ở Mahagandayon ngài đã dạy để hướng dẫn quán tưởng theo ba cách đó là theo nhân, theo quả và theo lợi ích chúng sanh. Hetu Sampatang tức là thành tựu về nhân. Là Đức Thế Tôn trước khi được tái sanh đời kiếp chót là thái tử đất tất đạt đa thì ngài đã vun bồi những nhân lành vô lượng kiếp và nếu mình muốn biết cụ thể thì có thể đọc trong những câu chuyện tiền thân Chataka Story um, ở trong tiểu bộ kinh thì mình sẽ thấy những cuộc đời của đức thái của đức bồ tát rất là tuyệt vời rất cao thượng và um, khó khăn để làm được và do ngài đã vun bồi nhân vô lượng như thế cho nên à, được thành tựu về quả phala sampadang đó chính là khi kiếp chót ngài sinh ra là thái tử tất đạt đa vừa sinh ra ngài đã có thể bước đi và có thể phát lên tiếng nói và trong suốt cuộc đời của ngài cho đến khi ngài xuất gia và thành đạo dưới cội bồ đề thì đây là một uh, quả cuối cùng vĩ đại nhất thành tựu nhất đó là trở thành đức phật chánh đẳng chánh giác tuy nhiên nếu chỉ có nhân thành tựu quả thành tựu mà không lợi ích chúng sanh thì cũng chưa trọn vẹn nhưng đức phật đã trọn vẹn cả về làm lợi ích cho chúng sanh à, là ngài đã bắt đầu bằng giảng bài kinh chuyển pháp luân à, từ bài kinh đó à, cho đến khi nhập niết bàn ngài đã độ vô số chúng sanh vô số chúng sanh đã đắc đạo quả đã giải thoát sanh tử Ờ, và Ngài đã giúp đỡ chúng sanh theo nhiều cách khác nhau trong suốt cuộc đời mình. Nếu chúng ta quán chiếu, quán tưởng ân Đức Phật theo những cái cách này thì chúng ta cũng sẽ sinh khởi được rất nhiều um, phúc thiện, lợi ích và định tâm. Để có thể quán chiếu theo cách này thì chúng ta nên đọc thêm nhiều câu chuyện Chapaka hay đọc về toàn bộ cuộc đời của Đức Phật thì chúng ta có nhiều hiểu biết hơn. So meditators here, first of all, they practice anapana until the fourth jhana. So after having concentration jhana, for those people, very easy to take one object and to stay there long time. Because of being supported by previous meditation, improved So they can choose any qualities, uh, say long time they can do. Và đối với thiền sinh ở đây thì thường họ hành thiền niệm hơi thở đạt tới tứ thiền. Sau khi đã có định tứ thiền thì họ chuyển qua hành thiền niệm hơi thở. Uhm, xin lỗi thiền niệm ơn Đức Phật. Bởi vì những người đã đạt được tứ thiền thì đề mục của họ là bất cứ đề mục nào họ chọn họ có thể giữ đề mục đó trong tâm rất là lâu bởi tâm họ đã được huấn luyện tu tập ở trên một đề mục an ổn lâu dài lúc đó họ có thể chọn một ân đức và họ niệm ân đức đó thì tâm của họ có thể an trú trên ân đức đó rất là lâu dài và ổn định yes, okay with this way one these ways or one of these ways if you can keep your mind on those qualities uh, until some period, so your mind will be deeper, you will have a life. So if you can do like a one hour or more than one hour, so if it is deeper, you may be able to practice any meditation object. Và đây là những cách thực hành thiền niệm ân đức Phật. Bạn có thể chọn một trong những cách này để thực hành à, bằng cách giữ tâm của bạn trên một trong những ân đức Phật như thế, tâm của bạn sẽ được đi sâu hơn, chìm sâu hơn và có thể phát sinh được ánh sáng. À, sau khi ngồi khoảng một giờ hoặc hơn một giờ đồng hồ, tâm của bạn sẽ an định hơn và từ trạng thái an định có ánh sáng, bạn có thể tiến qua thực hành thiền các đề mục khác ừ. ok that's all for now huh? yeah that's all ừ. sadhu sadhu thank you very much okay so we were we were sharing marriage um, making ways Yes, Bante. Bây giờ ngài à, kết thúc buổi pháp, ngài sẽ uh, uh, hướng dẫn chúng ta chia phước okay repeat vâng. ờ, chapter. Etawada ờ, cha amehi. Etawada cha amehi. Sambadang bunya sambadang. Sampadang bunya sambadang. Sabe dewa numodandu. Sabe dewa numodantu. Sabha sampati siddhiya. Sabha sampati siddhiya. Ý đam mê nhà tí nâng hô tu. Ý đam mê nhà tí nâng hô tu. Sukhita hôn tu nhà dayo. Sukhita hôn tu nhà tayo. Ý đam mê bổ nhâm. Ý đam mê bổ nhâm. Asawa kaya. Asawa kaya wahang. Hô tu. Hô tu. Mama idam me silam. Idam me silam. Nibbana sa. Nibbana sa. Pachayo. Pachayo. Hodu. Hodu. Mama punya bagam. Mama punya bagam. Sava sadanam. Sava satanam. Bajemi. Bajemi. B B M M ba Esabe. Esabe. Esamam. Esamam. Punya bagam. Punya bagam. Labandu. Labandu. Sadu. Sadu. Sadu. Sadu. Sadhu, sadhu. Thank you, Bante, very much. We would like to pay respect, Bante. Okay mọi người đánh lẻ This Bante always healthy and happy and see Bante next week. Nguyện cầu Ngài luôn khỏe mạnh an vui và hẹn gặp Ngài vào tuần sau. Sa thú, sa thú.